كفت الناف خطرات دا وهمو آه، مروفي دس خودت هكا مروف هر سر في عقيدة بمتبه وسر فابي ربوهرا منتبه پشت اینگه خدا نکته بگو یه دی بحثی هندش کرد که هر ایک هکه تو ها رب العالمینش نکه سروان عمت اوید خدا گرته کری اوش دی سهر اینکاریا ربوبیت رب چون چونکه اوه همچه کرین و او او نعمتان همه بمبین تخاره بس رب العالمین و وما بكم من نعمتین فمن الله هر نعمتك هنگو بید رب العالمين بشید خدا وي حقیقی كيا رب العالمين همه الله رب العالمين هاتي أو المعطي هو الله وحده أو الدات بس رب العالمين وأو راد جريتو ونكد بمروي بيت بس رب العالمين أو بمروي زور كد بس رب العالمين أو كيم كد بس رب العالمين أو دس كسي دانية أو صحة دات مروي أو رزق دات مروي أو مالد دات مروي أو هداية دات مروي بس كيا همو رب العالمين إجا بس رب العالمين إج دنيا همو بچي داناي همو بسبب داناي همو دنيا هو داناي سبب اس ونیا رب العالمین اس یه چه کریم و اس یه دایم همو و اب اف گیانه و اما سبب چه بینا من کی بیا دوی که بابد من بینه و سبب چه بینا دوی که بابد من دوی که بابد و هر هو حتی گهیت آدمی علیه صلاة و سلام اما اوه چه کد کیه رب العالمین؟ الخالق هو الله وحده والذي يرزق هو الله وحده والذي ينعم هو الله وحده بس رب العالمين والسبب الشيء دانه هر که مروفی اف نعمت رب العالمین گل مروفی کرد مروف شکرینی رب العالمین کرد طبعا و چیه؟ اوه اینکاریا ربوبیت رب العالمین مروفیت کرد اینکاریا و نعمت مروفیت کرد اوه خدای گل مروفی کری و اینکاریا و باشید کرد اوه رب العالمین گل مروفی کری و اوه دی کیماتی که بیتن ناف توحید ربوبیه ده چونی توحید ربوبیت اوه تو شکرینی رب العالمین بکی و تعقیده و باریت او بیت که همو نعمت کیا خدا نوی حقیقی رب العالمین بتنیه چو جارا بجد رب العالمینی کس نشده تمروی بوده سبب چیه دي اكي دلوي ابتاس و جید و در رحم تدا چي دي هارو هیت هارو کاریاتا کرد هر شتکی هبي چه مادیان هارو کاریاتا کرد چه گیان خوبا هارو کاریاتا کرد چه معنویان بيت ونیا دل دلیتا بدتا و سبب به چیه خدای ولوی کسی کرد بونا چی هارو کاری اکی دیب کرد بود هیت هارو کاریاتا کرد رب العالمین ولوی کسی کرد یکی سبب که هارو کاریاتا کرد خب بر خدا نه اف رحمت تر بریکیه رب العالمین بتنیه چی گاوا مروی خدا البیر کرد چی گاوا مروفی شکرینی رب العالمین سرفان نعمتنا بیر کرد از هنگی دکیماتیت که بیتن ناف توحید ربوبیت مروفی چونگی مروفی شکرینی رب العالمین ناکد و رب العالمین چند آیت ناف قرآن دا و بحثی به هنده کری و هر وکی خدا نه کتاب هف آیت اینا یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و الكافرون كاف سورة سورة النحل علماء عندك اف نافية انا يقول سورة النعمي يقول اف آه، سورة بس ربعمين الناف دا ما يقولين نعمة خبو ما يقولين نعمة هما ما صار بما قوتي كبعسي عندي وكري كرب العالمين بما بيغمبر دفري كري بما هدايته ديار كري بما ريك حقه يا راسي ديار كري بيش رب العالمين قالك نعمة دي یک بوما تیده هاتی نبوتن یک گوتی خدا نوا نعمتانه همو رب العالمین تنیا بر هنده تیبه هم گیش شکرینیا خدا بتنه بکن کسی نکنه شریک رب العالمینی جانا مجو الله فلان کسی ادعا من آن فلان کسی بومن اینای تبیا تبزانی عقیده و بیرو باور تهبید که اوه اول گلتا کلی بس کیا بس رب العالمینه دل اخو مروی عقیده ما و باوری ما اوه بید که خدا همون نعمته که خدا بتنیا و خدا نوی حقیقی رب العالمینه و بزمان خوش مروف بیجید و عمل خوش او کار مروف کرد او نعمتو او باشی رب العالمین گل مکرین ام همه کار بینیم بو راضی بین رب العالمینی و تو شروع دا کار بین او خدا کیف ببید و خدای ریک دامه اینگی او مروفی چی کرد؟ او تا شکرینیا و نعمتا کرد او رب العالمین گل تکری و پشت اینگی دا چی کرد شکرینیا وی کسیش کی او بیا سبب که اف نعمتا بگهیتتا و رب العالمینی کلیه سبب هر کسی که هبید هر کسی که بی توی شکری نویش که بهندش پیامبر بجی صلی الله علیه و سلم او کس شکری نیا خود نکد او شکری نیا که نکد مرو واش نکد یعنی, یعنی اوش هر شکری نیا رب العالمین او کسی کریه سبب که تو سپاسی وی بکی و بجی ممنون و دست خوشی لبکی اوش هر دی سال چیه اوش هر شکری نیا رب العالمین بس عقیده ما و بیرو بارت ما اوه که خدا نوی نعمتی حقیقی و درست کیه رب العالمین تنیه هوی اف نعمتا یا دعما چو جارا مروف بسلمات یا به هنده بیر نکد چو جارا رب یا به هنده بیر نکد دبین یکی بتال باجارتش نیه یه باجاره که دی بوتا هدیه ورای کرد بوتا پارک ورای کرد بوتا هر شتکی هو هبید بتا ورای کرد تلفن بتا کرد چت که باشی حالت دل دلتا خوش کرد که ول ویکی کو و هر کاری گرفت کرد رب العالمین کنیه بو بو یکی دینا کرد بو بو تا رب العالمینه مسبب الاسباب رب العالمین تنیه به هنده تیوه مروف بزانید اوا نعمتانه همو خدا نوی کیه خدا نوی حقیقی رب العالمینه مروف چی جا شکرینیاوی بیر نکرد و چی گا مروی بیر کرد و رب العالمین بیره مروی چو بس مروی سپاسیا سببا کرد اوه هنگی به ادبیه برنبری رب العالمینی و اوه هنگی کیماتی نف توحید و ربوبیته او مروی برنبری رب العالمینی هی و هکا نمونه که دنیای بینی سر بهنده دومهش دو دیار ببید هکا نوکم مروف مدیرک دائره دت فراش خو هدیه که هدیه که بدت فراش خو بیشتر عرب ده فلان موظف من بلکی ورج موظف هد دوام نیه بلکی شد دوام بس غرفه کادی و غرفه نیه اینا او هدیه وی فراشی برد و وی موظفی برد اینا وی موظفه ده فراشی گلک ممنون تما سپاسی عادت کم چی جاوه چاپیاتا بیرنا کم گلک ممنون گرگ ممنون سپاس خیراتی سر چوا او چه دیش نگوته چو ادی گشت مدیر خو قد گل مدیر خو ناخفتو چوش نبوده مدیر خو بس بی اف مروفه چیه هر کسی که هبید دیبش نه اف مروفه چیه هف موظفه یه خرابه یه باش نیه دیبش مدیری باشی و گل کری اوی سپاسیا که کرد سپاسیا فراشی کرد بس اوی ببری سپاسیا خدا نوی، هدیه یا حقیقی نکرد که کیه که مدیره ویه ونیا برند اوه ونیا خون لالیمش مروفه چیه نی اوه کیماتیه با مروی و بی برای برابری وی کسی اوه باشی که مروید کرد تو سپاسیوی نکه بس ها که بکی بس وی کسی که اوه بوده هاتی بیه سبب اما سپاسیا خدا نه هدیه حقیقی نکی که اونیا مدیر دائره الله المثل الاعلا رب برهند رب العالمیش همو اف نعمت دگر مروید کرد خدا ابتنه وأو او دلوی کسی دینارم کد او دلوی دی رحمه يختل ناف دلوی دا که رحمه او دلوی کد که پارا بدادتا كخارن خارنه بدادتا که وخارنه بدادتا هر نعمتا که هر باشه که عبید گلتب بس رب العالمين تنيا بهند واجب السماء ام يا رب العالمين شجا بیر كين بدل خو بزمان خوب عمل خو يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا رب العالمين بحسيب وكسات كات أبد رب العالمين بجيت يعرفون نعمة الله بجد زانت اف نعمتا خدا نوية حقيقي خدية و نعمت الله يرى بس بحسي نعمتك يرى بحسي عامة يعني یعنی همون نعمت الخدية گل مروی کرین زانید اوه باران تینید بس رب العالمين اوه مالي دات مروي بس رب العالمين اوه بچی دات بس رب العالمين اوه شیفای بمروی تنريد بس رب العالمين اوه برطنگاوی مروي خلاص دت بس رب العالمين اوه دل مروي خوش کرد بس رب العالمين اوه مصیبت و نخوشیا بمرویتینید بس رب العالمین زانید اوه هموی دسته که دا هموی دسته رب العالمین اوه عردیشین کرد اوه بارانتینید اوه بما همو اف نعمتا نو گیانه مدا چکرین همو خده بتنیه ثم ينكرونها بس اینگی وقت اعترافت زانید که كأب همو نعمت رب و بشتينجي و ينكرونها بأقوالهم وأفعالهم وجرعي بقلوبهم إنكاريا فنعمتنا دكات بود بس که کرد سپاسیوی که به پاره داره هکا فلان کس نبونو که از بعد بشتر از بعد در که عالم گره بومه از پرسادا مر بومه اونا به شکرین رب العالمین ناکد هکا کش اوه خودش یاده من دبینی بس کارت وی افعالت وی یتونینه کارت خوش شکرین رب العالمین ناکد تو نبینی اف مروفن ویجب کرد تو نبینی اف مروفدی ریکا خدای بچی تو نبینی اف دی سنت پیغمبر بچی صلی الله علیه وسلم تو به هندت لا نبینی بلا جرحی بلکی دفت چی بجید بيش والله بهمو نعمة خدينا بس وان نعمة خدينا درابت كار إني تبكي ده الجناح ده وباري رب العالمين ده درابة اشتخلت بي كيتو وسحت ده اشتخلت بي ودشت جيت خلت بي هذا هاد ديسا إنكاريا چيا؟ إنكاريا وان نعمتانه چونكي بس تنه بس نية مروف چه دف بيجيت أفا نعمة رب العالمين وشكرين رب العالمين بكت تفيا دليش بيت وتفيا عمليش بيت رب العالمين وقتين مدحيت داوود عليه صلات و سلام داوودي نمال من کری مرحبا و چه؟ گوت اعملو آل داوود شكرا گوت آن شکرینی هوی وکی داوود عليه صلات و سلام و به نمال داوودی شکرینی بزمانه و بچیش؟ و خب بعمله شکرینی اوه شکرینی رب العالمين که تو زمان شكريني شکرینی رب العالمین کی و پیش زمان دل خدا تو اعتراف بکی و باوریات اوه بید که خدا نوان نعمت همو رب و بشتینگی عملیتش همو او بید او خدا راضی بید و همو او بید او دی قرآن بید دی سنت پیغمبر بید صلی الله علیه وسلم او هنگی تو شکرینی ها چد که؟ شکرینی و نعمتت کرد و ماسترین نعمت رب العالمین گرمه کری نعمت هنرنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم که رب العالمین پیغمبر بو مهناتی صلی الله علیه وسلم و وحی بو فرای کری و بسبب پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بسبب وی وحی و رب العالمین ما فرای کری سر ضلالته وشركه وكفره و كفر وخرابيه بدعا و و امت هاتی نسر چه؟ سر هدایت و وراستيه و راستیه و الله عليه و سلم بس وقت تراد بيش سفاسيه في و الكي کی يا رب العالمين الكي تفيا دلتا تو سفاسيه رب العالمين الكي و زمان خو تو يا رب العالمين الكي و چه دیش و خوش عمل خوش رابی سپاسیا رب العالمین که سر و ماسترین نعمت گل او رب العالمین ایگل مکری و او عمل بیت اوه خدای گوتی ما اوه پیغمبری صلی الله علیه وسلم کری اوه پیغمبری گوتی ما صلی الله, صلی الله علیه وسلم نه املال خورا چی بکن؟ نه املال خورا عمل چی کن؟ نه املال خورا بین عمل چی کن؟ والله اوه شلک باشا والله مولید کردن شلک باشا بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم او تفی او عمل امت کنیش او بيت او رب العالمين يقول يما او او بيت او پیغمبري يقول يما صلى الله عليه وسلم او او پیغمبري كري او بيت او صحابت پیغمبري كري تجارة كس پشتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم کس از صحابت پیغمبری قدر ترنیه امت محمد صلی الله علیه و سلم کس چجرا هندی او خوشویان صحابه و پیغمبری هبی صلى الله علیه و سلم کس امت پیغمبری صلی الله او خوشویان نیه بلا کس خونه این تفیرزه او جیل بون و هندک مروف بون رب العالمين دانا بنا ابناف عريضة بشتي پیغمبری صلى الله عليه وسلم قدر ترين كس الامتا پیغمبری صلى الله عليه وسلم اون و رب العالمين شاهدیا بوادا يبچه برازي بينا خو شاهدیا بوادا مزگینی داين بحشت شاهدیا بواکسارا داي بهندك اف مروفه یه رب العالمین یه لرازیه و اوه اون اوه دی حقیه چن و دی راستیه چن عمل و و دل و تجیح حقیه و راستیه و دیسا او عمل و آخر او خدا بودی پیامبری بودی صلی الله علیه و سلم اما شاهدی بو که نهات یدان شاهدی بود پشتیبانه هات دان به هندی مادام اوا خدا لرازی بیا اوا رب العالمین شاهدی بوده او اوا رب العالمین مزگینی ده بحشته تفی امش اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده رب العالمین اوانا خدا هدایت ده هنگیش چکن؟ بکن هنگیش دی هدایت وهرن و امام شافعی رحمت خدا بیت بجید لو كان خيرا لسبقونا إليه بجد هكا تشتك تديد صحابانا كربيد تابعيانا كربيد بجد هكا خير تدا بو أو دوكا بس مادام وانا كريا بزانا چه تدانيا چو خير تدانيا بهند چو جراتو نبي جلالي خورا ولا بخيرات دا أبا باشا سه مروفات نلالی پیغمبری صلی الله علیه و سلم هما لال خورا شورید باش و همو او شورا باش کردی اصل بو همو نف کتاب و نف سنت پیغمبری صلی الله عليه وسلم و نف قرآن دا و رب العالمین مهناتی اما چونکی وکی پیغمبری نکرد صلی الله علیه وسلم چونکی زیاتر پیغمبری که صلی الله علیه وسلم پیغمبری چرا قبیل نکرد نه گوت دست خوش والله گرد مروید باشه مادام گشتین وی درجه جنگ عبادتی بتمند کن گرد مروید باشه نه اون دام بحشتینه سر جو که قبلش خب هم بحشتینه چوش تو پیغمبری نگوت صلی الله علیه وسلم پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت اسن گوت اخواترم اس بتر هنگول خودی ترسم و اسن گو عالم ترم هكا دي سنة من هين ودي ريكا من هين وهنت عملي كان هندي من كري وكي من كري ودي هذا حقيا وراسيا هكا ما كانش فمن راغب عن سنتي فليس مني وتين منية شو عمبري صلى الله عليه وسلم شو آه، سستايب هناك ودي ما دام هنك وكي من لكن ودي فليس مني وتين منية بلا هر زياتر من بيت هم زياتر من كان خلان قبل خير أو وباشية ودي قد هنك بي درجة هنكو بي بلنابن چونك رب العالمين بيعمبري بمغريك صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم تزكیه ما حکم بجن والله از خونزی که رب کم از نفس خود باکش کم از بیرا خود خدا این مبا از بیرا خود بحشت این مبا از بیرا خود جهنم این مبا از حس کم ایمان من زور ببید از حس کم دلم پاکش ببید تزکیه ما و پاکش بین دلت ما نه تکرین الا بچه نبید الا ویچتی نبید او خدا گویی و پیغمبری گویی صلی الله علیه وسلم قد خدا گویی ما پیغمبری بفرای بونگو فرای کی دانگو چه کرد؟ دانگو پاکش کرد چو عمل دی ما پاکش ناکن غیری وی نبی و خوده گوتی و پیغمبری بودی صلی الله علیه وسلم عملک نوکه بمهاد بیت داره و چی اصل اصلی که اینا داره هلی که اح مولیده اینا داره او نوکه تیده کرن مناسبت داید بونا پیغمبری صلی الله علیه وسلم که اینا داره هر دیره، هر دی هر دو بتا دو دو بیجن یه هی بشتا دولت فاطمیه اینا داره و هر تو بخو که دولت فاطمیه که چه دولته چه دولت هاتیه دانان و دن دولت فاطمیه دولت فاطمیه امام نوید بجي دولت ظاهرها الاسلام و باطنها الكفر بجي سلفت گوتی هم بسرمانی اما ناف ده همو چه بو؟ همو کفر بو همو کفر بو کی باش درم رو دي چید؟ دی پیغمبری صلی الله علیه و سلم و دی صحابه پیغمبری و خوده نزگینی دای بو به و خوده مدحتوا کرین و شاهدی بوده که اوه سر حقیه و راستیه یان یعنی دولة الفاطمیه که علماء ادمه گوتی دولت ظاهر و الاسلام و باطن و الكفر یا که الله سلطان مظفر دین یا اینه داره هکه فیش اینا بیت داره یعنی سلطان مظفر دین خو عالم نیه خو صحابه نیه خو تابعی نیه اوه ویدی مایه هاتی یعنی او اب خوشت بجن اوه مازنه کرده بیا مازنه بیا معظم بیه نه عالم بیه نه نگوتی افشت خدای گوتی پیغمبری گوتی صلی الله علیه و سلم بر هند مادم چشتک بید خدای نبود بید پیغمبری نبود بید صلی الله علیه و سلم و صحابه نکر بید چو جراوه حزره نکن بلا هم که اول ما چه کرد من نیزی رب العالمینی کرد چو جراوه حزره نکن اول ما دلت ما پاکش کرد ما بتا به حشت ما دی کت الاغر جهنم هم پاکش نابین ال گناه و خرابیه و هم نیزی رب العالمین نابین و به نابین الا ویره که نبید هوا پیغمبر به هاتی صلی الله علیه و آله و سلم چرا که دی هم پیچه بنه هم پی نزیک رب العالمین بن یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها بر هند رب العالمین بجید گله که نعمت خود زان زان حقیقیه زان راستی چیه بس پشت اینگی ينكرونها باقوالهم و افعالهم انکاریا و نعمتانا دکن هم زمان قو بجن والله فلان کسی افشته دامن و فلان کسی اف باشار کری یعنیش کریارت خو شکرین رب العالمین کن و دگناح و خرابیا وأكثرهم الكافرون فهند رب العالمين أغلب المروفة شكا كفرينيا ونعمتا كان أبا خدي الكريم وشكرينيا رب العالمين ناكا شرنيا كفرينيا أو بيت إلا المروفي بتا در الناب ديني ده جاره هي كفرينيا أو أو چل مروفيت كان أو أو مروف إنكاريا ونعمتا كان أبا خدي جال مروفي كريم فهند رب العالمين وأكثرهم الكافرون أغلب مروف أفنى شكرينيا رب العالمين ناكا شكرينيا فا نعمتانا كان أبد خديت جمرو بكريت جهانجي رب العالمين هم درستی در رب العالمین معظم کن هنگی هم درستی در قدر رب العالمین گیرین هنگی توحید آمده کامل بید در درس بید او جارا ما عقیده و بیروبارت ما اوه بید که خدا همون نعمته که رب العالمین و شکرینوی بیتا کرن ابدل و بزمان و بعمل هنگی اوه مروف توحید آمده بید کامل بید بند علماء چی گوتی؟ یه گوتی همو گناحک همو گناحک توحید آمده بید چه کرد؟ هند کرد و نقص ام نه بجنه توحید امر وینا هدید ام نه بجنه امر ویتیش کفر و شرکت اما هر گناه حکا بیدا کرن توحید امر وی چه کرد توحید امر وی کند کرد بو چونکه اف گناه وقت تو دکی تو یه به امری رب العالمین دکی. و هر به امری که رب العالمین بیدا کرن تو امر رب العالمین جی بجینه که اوه اوه و نیا حاشا انگو اوه به ادبیه برنبری که رب العالمینی چون خدای گوتی که و حرام و امید چت کن امید کن اما همو نقص و كيماتيا لهند همو گناه نقص و كيماتي نبو چه؟ و توحيد مروفي و بو عقيدة و بوارت مروفي قال مجاهد ما معناه مجاهد من يهي مشهورة كإمامة كتابعية وهي مشهورة بچه؟ بتفسيره لهند سفيان الثوري بجد هكا بتهاد تفسير طبعا بشتي صحابة بشتي صحابة بجد هكا بتهاد المجاهدي بجد فحسبك بس بخوی آخفنا که ورگره یا مجاهدی و تفسیر مجاهدی ورگره بلچه چون گید مجاهدی رحمت خدا لبی تفسیر اخو همو لالی که ورگتی یا لالی عبدالله بن عباسی ورگتی بجد من قرآن این لالی عبدالله بن عباسی آیت آیت من چه کرد؟ من عبدالله بسیار عبدالله بن عباسی کرد و عبدالله بن عباسیش هم همو زانن همو بسر ما زانن که پیغمبری صلی الله عليه وسلم دعا بو کریه گوتی یا رب توی فیره چه آفره تفسير قرآن بك أفيش قلت من همو قرآن لالي يا خادي لالي عبد الله بن عباس بعد سفيان الثوري رحمة خدا لبيجت هكا وده تفسير مجاهديات بجد فحسبك بها يعني یعنی بس بخو ديوهرا و عملي بويك أو يا حق أو يا راسته وهر چندش مروفك چنية يمعصوم نية هر چندش تيدا مزانين مروفك معصوم نية هم أفهمو بوهن ديتاتي نقوتن دبزان ونيا عالمك مازنه نيا وتايبتي تفسير ده هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي مجاهد شد بيجد رحمة أخذ لبيت بيجيد معنى چيه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بيجد اه وقت مروف ايك بسيارة مروف كاد يا مروف هلا خراب بجيد بيجد هو قول الرجل هذا مالي بيجد اهو مال منه اهو همو مال منه اهو خاني منه اهو عرض منه اهو پارد منن او زیر منه او زیو منه همو چتکه و او چتوی هید بشت او هموی منه ورثته عن آبائی بشت من کره اینا یعنی تر کره اینا اف باره اف ماله اف خانیه اف سیاره اف عرده تر کره اینا والله من باو با پیرد من بمنی هیلا او خرش ازا بینه اخو مادی کری ونی او وقت مرینش او ونی بو ورکا ورثه بو که آتی بو منه آتی همین مروفه چه نکر؟ شکرینی رب العالمین نکر وی مروی شکرین رب العالمین خدای بیتی خدای بی که بشت والله و رب العالمین یه ده من بس سبب چه؟ سبب با و با پیلت من اول و رفکه گشتم اما جرهی مروف اونیا بلکه یک بسیار مروفی بکرد هر او خانیته هر بشت بخانی منه او عرضیته هر بشت عرد منه او پارته هر بشت پار منه او هنگی وکی خبر تو چی بشی؟ یکی بسیار اکیتت کرد اونیا بشت او خانیته عرضیته هنگی او وینا درته اما وقتی مروف چه کرد؟ وقتی وی حالی کم ایک بسیار مروی کردنیت افمال کر اینا افمال پیدا کریه تو یک حال بجو الله با و با پیرد من آن هست مروف که شارزا ما من اف سرد بشت بشور ونیا وقتی پرچا من خب به و سر من اصلا بی خب بشور خب تجی عقله تجی شارزایه وی عقل خو شارزای خو من چگری من افمال دست خوب اینای آن دی بشت دست رحت دست من همون زفر بیه اتا من افباره دست خوبه اینا هر که او هبید اوی کی بیر کرد؟ اوی مروفه رب العالمین یه بیر کرد چونکه امزانی کسی که هی گل گلک بی عاقل تره و او پارنیه اوی هی و او عدنین اوی بی هی او مالی اوی بی هی رب العالمین دایه و هم خوش گل جا شاهدیه سر بهند دین هرچند آخف نکه خلطه بس تیتا گوتن دبینی مروفه که گلک مالی هی رب العالمين مالك زوریه دای بسی حاشا نقول به ومرو و مرو وکدیش بالعکسه که ماله هی اما گلک شارزه گلک بعقله. دي خالش چی بهش گرجه بهش تیویا مال فلان کسی دي فلان کسی بوه نبی دستی بیده بوه میان یه های بشه قربانی تمام را تا پیچک دابو فلان کسی دا خير پیتر بونه خلق خوش اعتراف في کرد یعنی يعني های هاي بی عقله و ورب العالمين چه ده گرک مال ده و هم و گرک عاقله رب العالمین چه ده کی مال ده دبزانین عقل بمروی چی ناینید مالی ناینید قوت مالی ناینید مروی که های بیس نخوشی و سیه نخوشی لی نوی هم همو حبا و درمان و نیف مروی تا راز رید نتو جیان خور ود بد سبب وحب و درمانه و همه مالک زوری شد و های گلک بقوته و تجیور کریشت هینو بچیکشت هینو و چه مالی جسیدانیه چون هم مالی داد رب العالمینه او يؤتي الملک من يشاء وينزع الملك ممن يشاء رب العالمين كيف أخوه أو حسك دي مالي داده وحو حسك تجدري وديت أو حكيمة او يشارزة أو ظانت أفي مروفي دي مالی داته و بزور و وفيش مروفيش دي بوكين كد رب العالمين كيف أخوه اجا مروف بسرمان و مروف ایمان دار وقتی ایک بسیار مروفید کرد هر مالک مروفی هبید یعنی هر نعمت که مروفی هبید وقتی بسیار مروفید کرد هر اوتا که اینا و که رکی را گشتیت اف مالا مروف اولی تیویا چه جا بگدتا و حتی مروف شکرینی رب العالمین بکد دل و زمان و عمل مروف تیویا اول بجد اف رب العالمین یه دامن و رب العالمین خدا نوی حقیقی وی دامن پشتی هنگی سبب فلان کسی سبب باب من گلک خماندی کری و او دولمند بو اینا پشتی مرناوی مالوی گشت من یا سبب هند من گلک شور کرد یا سبب هند من گلک خاندی درست پشتی بجی رب العالمین خدا نوی وی امن وی بو مثال کری بس پشتی هنگی سبب کش فلان کس بو هفه هنگی هر وکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گوت یا مونی دای گوتی نبیجه هکه فلان کس نبونو که از دمرم برم هکه فلان کس نبونو که از نتمام هک فلان کس نبود که از فقیر بم بجای رب العالمین خدا نوی او وی دامن پشت اینگی فلان کس بو پشت اینگی فلان سبب بو پشت اینگی فلان که فلان او سبب بون اوید رب العالمین دارن بو سبب هنده که از دولمند ببم که حال من خوش ببید که از اف مصیبت و اف نخوشیان مدید کبید اما مروف ای که هلوان نعمتانه همه بدت مروفا و بدت سببا و خودیل بید که راستی اوه ادبیه برن بای رب العالمین و انکاریا توحید ربوبیتیه انکاریا توحید ربوبیت مروف کرد که کلماتیه کویت ناف به توحیده دا ناف توحید ربوبیه علماش يقولي رحمة خدا لبيت ويا نابت شرك الأكبر نابت كفر الأكبر هذا كفر الأكبر نية أما الوا كفر ك كفر الأصغر ونيا والجناح هيا مروف برنبالي رب العالمين كات چونكي مروف جارا مروف ایمان دار تجارة نابت كيل بيت كات تجارة نابت خودید بید کرد مرف همو کسی که بیر کرد دنیای و المخلوقات مرف نابد که بیر کرد نابد خدا خود بیر کرد نابد خالق خود بیر کرد نابد بی بیر کرد اوه شف و روش بمروی چی دین تخاره شف و روش نعمت دین تخاره نابد مرف وی بیر کرد اوه هر هشت مرف نافزی که دای که خدا ملائکت که یه کریا وکیل بچه رحمه که خود خب مروی و داد پشتی مرفتیت داره ملائکت یه گل مروی دا و بیرا مروی باشد این دا و حتی کنگی هتأمرناه وبشتي هنجيش ويرسل عليكم حفظة طبعا ملائكته فرأيت مروي کن كان مروي بارز که هو ونيا خوب مروي وهايدتو مروي شيء كري وأف نعمته هما قال مروي كات شو جا مروف نابي شرب كات شو جا مروف ام بيل كات أم همو زاني الدنيا إذا مروفك بلكي كم باشيك ونعمتها كم قالتها کرد بس مروي تا معظم بيت مش قد أسجع فلان كسي بيرنا كم تلفون ده رقم ده دیار که بلکی جاره های همو اسبوع جاره که بو تلفونی بکی بلکی جاره های پتر کمتر هر حالت که هبید بازی بیش چی جاره از بین فلان کسی بینا کم و ده بیش یه برادرت خو همه هک ای که بی مر بیران بین نوه ده از بچه می فضل آسر من هی هک کیفک بوچه بو بیران بین نوه ده چه مسل کیف بی هر چه که چه بو بس من شیار کنه و بیش نمن چونکی وی فضل آسر من هی سر باب من هی نو سر کی هی من یه سبب نعمتك كين يدقلتكي ايش خدا نوية حقيقي هل كيه هر رب العالمين وده مروف بو مروفا بو نعمتها كيه متكتا چجر مروف نابد كيه بيكت چجر نابد رب يخو بيكت ورب العالمين بيكت والشكرين يا رب العالمين ايك الوا شكرين يا افايا وقت بسيار مروفي تتكرن مروف اولي بجد كيف نعمتها ودقل مكري رب العالمين پشت اینگی اجابت خدا که سببش مروف بیجید پشت اینگی اما خدا که سببش مروف بیجید و هندل جراهاتش هند جراحاتش پیغمبری صلی الله علیه و وسلم هکه سببه که شرعی بید سببه که شرعی بید تو بس چش بیجی بس سببش بیجی هر وکی پیغمبر صلی الله علیه و وسلم بحثی مام خود کرد ابو طالبی بجی لولا انا پیغمبر صلی الله علیه و وسلم هکه اس نبوما لکان فی الدرک الاسفلی من الناری بجی ابو طالب داشته ناف جهما کیرتر ناف آگری جهنم ده و جهما نخوشتره بس بجید من شفاعت بکر و رب شفاعت من قبیل کرد اینا اینا سری اینا هند کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم يقول حتی ناف گوزک و ناف کرده این ناف آگره جهنم دا که منجیه بی برد کردید اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیجید إرادة بس یه كي که کری بحثی سببی كشفاعت که شفاعت پیغمبری بیا صلی الله علیه وسلم و هنده اکا سببه که درست بید هکه ایک ویج بیجید بس سببیش بیجید وکی شرع درسته اما یا جوانتر و یا لایقتر با رب العالمین اوه تو چی بیجی؟ تو بیجی اولی خدای اوه دامنو رب العالمین اف خراب یا من دیر کدی؟ پشت اینگی فلان کسیش بو سبب و پشت اینگی وی کسیش که اوه رب العالمین کریه سبب وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا عون بن عبد الله اول ايكل علماء او ايكل امامات بجيت جا چت گوتي در برای وقتی عرفون نعمت الله ثم ينكرونها بجيت وقت ای کی مصیبتک سر هات لادان داشت بجید بيش والله هكا فلان کس كس نبونو كاس برسالة مرمى هكا از فلان کس كس نبونو میش بأس هاد ما کشتن هكا فلان کس كس نبونو هكا نكاس ناف حبسي دا ناف سجنه دا رزي بوما و سباسيا كي ناكن یا رب العالمين ناكن وناف رب العالمين هيتا قوتن وتي أفا خلته أفا يا رب العالمين بجت يعرفون نعمة الله يعني زانن خده أفا يخلاص كرين الفان خوش يعني أف نعمة يدير كرين بس فشتين ثم ينكرونها بأقبالهم وقت تعرفن بحسي رب العالمين شكرين رب العالمين وكان بعض بحسي كي كان بحثي واكسا كان أبد كرين رب العالمين كرين سبب وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا ابن قتيبة كافيش كتابك هاي التفسير ده وإيك العلماء هم نحو اللغة ده وهم تفسيرش ده أو بجيت بناف تفسير في آيات ده يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بجد مقصدك ومعناك چيا بجد يقولون هذا بشفاعة آلهتنا ده شو بيجن؟ بيجن بيجن اف نعمة أف باشيا همو سبب چه بماتي؟ سبب چونكي خديت ما شفاعته وما كريلان رب العالميني هنا اوا اف باشه بو بمهات یا اف خرابیه دیر کرد و اول لانی ماشي هی. اول لانی ماشي هاي ببینی یکی بچی که کبو رب العالمین بچی که کده دی چی بجید دی بشته اولش خلامته اول خواستی فلان شیخیه خواستی فلان سیدیه فلان قبریه یعرفون نعمت الله زانن کی بچی گه در بس رب العالمین تنیه لله ملك السماوات والارض. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا الوهاب نظر رب العالمين أبي يعني بشيك بس خديه بس أنقر الله بخواستي فلان شيخية فلان سيدية فلان ملوية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها رب العالمين آيات سرفا كسانا إنا خالي والله هذا شيخا وسيد وملانا وبيغمبر نبج أفا أفا نعمتنا الدنميان فخرابيانا سر... چلت كان؟ راد كان سرمه دبی آن یک دو بشته دبلوتو نبر بو سر فلان قبری سر فلان شیخی سر فلان سیدی جو پشتیم بود چه بوده؟ اوه او اوه شفایت نرید و اذا تو فهو یشفینی اوه شفایت نرید بس کیه بس رب العالمین اوه یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و یه روی بکش بشه کی شفایت نرید والله شفایت دسته رب و تبو افاق نکر چونگه اوه دو افاق نکر دو رای یک او سبب آگل سبب کا شرکیه و یا شرعینیه سبب شرعینیه بود یا رب العالمین هر سر قبری دا خانزر خدان قبری که خدان قبری ده بیشت من و ایشوی گوه دبوته شفاه چون که رب العالمین عبقوی های ما دنیای ده وقت خلق واسطات کرد هیچ چی بجیه ایکی بجیه مروه که مازن بجي هر من لالی فلان رئیسی، لالی فلان وزیری بمن واسطای کرد. بوده بشت بمن واسطای بکرد بیش هر دومن واسطه که بیش فلان کس یه خریج بی اما چند سال مار نشتی یه خدا خدا جن خدا بچی که چشون نینه آن مالوی خرال بیاوی، هر بیش دا به معاشه که میداده وزیر نزاید که تو خریج بی آن خریج حتی اصلا ده اول چی تبدت تناسید لالی وزیری بشت فلان کس یه خریج بی مروفه که باشه یه هویا یه هویا حقی بیاره تعیم بی تعیین کرد بو باش بود اما رب العالمين ونيا اف قياسات قال كين ويتكرن اف قياس مخلوقه ونيا قال رب العالمين ويتكرن رب العالمين مهمات بنيد يهال مهما هاي وي امي شاكرين حوجنيا دوب چي واسطة بكي ولا تو هر امي شيخي الشيخ بم بيجا رب العالمين رب العالمين تدبيت يهال كهي هيك هلا رب العالمين رب العالمين چي فلا تدعو مع الله احدا ودي قد قبلناكم هم قياسا مخلوق من سر كيف كان سر مخلوق كان و حاشا من بین رضا رئیس دنیاه و مازن طبعا قد فين مروفي قبیل ناکد همو گناحه که مروف بکد همو گناحه که مروف بکد بجدی وی گناحه همو گناحه کادی هبید بلکه رب العالمین المروفی خوش بوید هر به همو عذاب مروفی بتا بحشته ناش مروفي دي هربت بحش ده بشتي مروف عذاب خود خود اما مروف في جناحي وبشتلا رب العالمين تشجع رب العالمين في كسي خوش نابي وبحش يسر حرام كي وحتى حتى نيشتم ناف كده ناف آگری جهنم میده و شیطان شیهاتی اف گناحه بو ما چه کری؟ اف گناحه بو ما بصنایه کری و دهید هر روژه که هر روژه حاجته که وی گناحه بو ما چه کرد؟ کراسه که حقیه و راستیه کتاب بره جوانیه کتاب بره ده هم چه بکن؟ ده هم وهنده بکن و با وصنگن اتعادی ده با هکه او نبونه عرد ندما با هکه او نبونه نزاچه ندما و و ما بیجید بز دم تیشی چه کرد، تیشی ماسترین گناح کد و خرابترین گناح که که شركة رب العالمية اوه باشید ده تمر اوه خرابیه سر مرات كد بس کیه؟ بس رب العالمين چو جارا غيري اف شوره پیچه نابن هر کسی که وهن دیب کد ونی یعنی افا رب العالمين بيتي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يمتي یعنی أغلبة شلتين اغلب مروف كافرن اوه نعمتان اوه خوده گلمه کری در رام که کن شکر مروفا کن و سپاسیا مروفا كان شكرين يا رب العالمين وسفاسيا رب العالمين أكن برهند چه بجن يقولون هذا بشفاعة آلهتنا بجن الله فا چونكي إلهت ما وخديت ما وصنمت ما وان خدانت قبره ويان شيخ وسيد وملا وهر ايكي وابيد والله أفي اف نعمتات قال مكريان اف مصيبتات سامراكري ايكي مروفاكي دكانوي شول نمايا رب العالمين يحس كري نوكا افي مروفا امتحان كتب چه اف رسخوية كام كري رب العالمین هندک جرات ده بمروی زور کرد هندک جاش ده کم کرد کدی رب العالمین یکی ولی کرد هشتا لولی یکی ورب من نوشت یکی بکدا درکت رسکی بهم و بنما و ده بکد و ده چی دکانه بکد و رب العالمینش پشتی هنگی ده درکت رسکی بی بکده با وقتی ایک بسیار وید کرد هر دو بجین که شروع باشه دکانه و یا حالت خوش بره ولا غلط چه دو بشه سبب چیه؟ والله یه من افنی بشتیا چه کردی بشتا من ایره بکری یک یک هر کسی برنابید خب فلان جه دهن ده دکان رکوده دهن دکان من و دکان دینا کرا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وزانش كي رزقي دتمر بي خديا بس انكاريا و آه، نعمتانا ديكن وشكرنيا رب العالمين كان وشكرنيا كي ديكن شكرنيا ورحمة ديكن مروف كي ديكن جرهي مروف كافرة ساحرة مشركة هر شتێکی خراپە چنەوەکە خراپە ئەو یەسەرێ بدەڕام سوپاسیاوی کە بە سوپاسیاکە ناکەن سوپاسیا رب العالمین ناکەن و دەبێژن وڵا فلان کەسی بماکردی و ئەو ئێک و ئێک بوو یە ئەوی بۆ من ئەوەکردی دەرکت ڕستکرد بمەوەکردی هەکە تو حس که درکت ڕستکرد بۆ دەبەبنە هر لەی فلان کەسی يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها مروفة بصرمان شجاء نابته بيت هم مروفة دي حقية وراستي خدا بید. و عباد الرحمن بید. شجاء نابت أولا لها بيت همو قوه نعمته همو همو خداني همو نعمتك رب العالمين وشكرنا نعمت رب العالمين چه جرا بیرنا کرد و همه گاید بشت خودی رد اچه هکا خوده سبب که شرعی و یه درسی بشت سبب کش فلان کس بیا هان ونیا سبب که شرعی بشت والله بخود دعا کرن اینا رب العالمين در که رزقی و مکنن اوه سبب که درسته خودی دامن و سبب چه؟ سبب و دعا بد من ابو العباس يعني یعنی ابن تيميه رحمة خدا لبيت بعد حديث زيد بن خالد الذي قال فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث آه، أف حديث ما قد بري برينو كفي عن صلى الله عليه وسلم قلت رب العالمين قلتي بشتي ايكن وا باران هاتي بشتي بويا في بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلتي رب العالمين قلتي يعني الحديثة حديثة قدسية پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفت بر رب العالمینی و تی من عبادی مؤمن بی و کافرون و تی اسپیده سر عبد من دهات هندک عبد رب العالمینی ایمان خود بتن اینا و هندکیش کافر بون و تی او کسی گوتی شویدی وقت باران هاتی و تی ام باران بوما هاتو او بوما باران اینا فضل و باشی رب العالمینی بو خود بوما اف باران اینا و تی اوی ایمان من اینای و کفرینی استیرا چون جارا و وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیشی پیغمبری وقتی مشرک و مجتمع جاهلیت عادت و عقیدت و آب بنا گویی استر چتینن استر وقتی فلان استر هات دی باران هست هک استر نه تری باران نهتنده و استر سبب بارانه و باران اف استر هک هاتم باران دو مهد اینا گویی اوی و گویی اوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گویی ربعانی گویی اوی ایمان استر های ایمان خدا نیه اما اوه گوتي والا خده ما باران اینا و رحم و باشه رب العالمين و اوی ایمان اب خده هی و کفرینی هب چه کری؟ کفرینی اب هب کری اوه خدان یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها منفظانت اوه باران تینید بس کیا و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قناتو بس رب العالمين تنه باران تینید چجرا؟ چه باران اینا؟ استیر باران اینا اینا؟ والله دنیا اگر اجاده بشه درجات او حرارت هاتی نخاره و هواشن چرا هاتی هند ده باران هید جو ده باران اینی طبیعت ده باران چوش ده اونیه گرگ جرا درجات حرارت پتر تی نخاره و چه باران نه اوه باران هیتی بس کیه بس ابراهیمی اما اوه دی همو چه همو سببه همو سببه دانای اونیه. هر دیست هر سببش که دانای؟ رب العالمین دانایی و رب العالمین شید ما بناش چه کرد بطال ده چه مفعول تدانه و خود سبب دانای جن و مر هکا جنه مر کرد و مرش بخو جن اینا رب العالمین چه داته بچی قادته و یه هیش هر دو جن و مر تاید و چو نخوشیش لینه و چه نابن که نابن آگر رب العالمین هوی دانای کو چتی چه کرد سوجید سبب بو سوطنه و جارهای رب العالمین چه دید نا ناسوجید آگر وقتی ابراهیم علیه السلام و سلام هاوید آویدا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم آویدی ابراهیم چه نکرد نسود بر هند خود اف سببه چی که خود شیر و سبب من چه بکتیش به بطال کد به مفقود که شلاخو نکن یعنی اف سببش هر اتحادی هر چکن هر کیه چکری هر رب العالمین یه چکین و شیر بطالش کرد بر هند خدا نوانه حقیقی همون رب العالمین بس شکرینی و عبادت دبویه تکرد فقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به يعني برهند رب العالمين <clears throat> بحسي واب خرابيت كات قد بيج خرابا عبدت خرابا شكرين رب العالمين ناكن او كسي وقت خده نعمت قال كات او رب سباسيو اكديب كان وشكرين ديب كان و اكيب كان شريك رب العالمين وشكريني وعبادتي رب رب العالمين تنين كان قال بعض السلفي هو كقولهم هندك السلف الصالح كصحابة وتابعين هفانت بجن السلف اما اول ديوهاتين نا بجن چه نا بجن السلف صحابة وتابعي وأود أتباع وتابعي أفتشنا أبا سلف الصالح أما أول ديوهاتين چه چد بجنه بجنه یان هكسر ركوات شبن بجنه چه سلفی یان، یعنی اتباع و سلفن او ديواتشن اما سلف صالح صحابة اتباع و تابعین أبنا هجد بجید وای هات يشبوتي يقولي هو کانت كانت الريح طیبتا بجید اول وقتی وقت شبنا سفینه دا ها و جاره باش شبو وبسلامتي چو چوچش نبو نهاد بو سفينة جاره چه هوایت حل نهاد بون که هاد بکده قلبی سفینه که یان موجد حل نهاد بون سفینه که گلگ و جرب خوشی چه بو وگی نوگه گلگ جرب مرویش وقت سیاره تیاره کرد بیت یان سیاره کرد بیت یان هر شتکی وقتی چی دنیا راحتی و سلامتی تو دیگه یا ویجی بجی وجاره از سلامتی گشمه بجی هنگیش هکه سفینه که خوشی چه بو در چه بجن؟ بجن الله هوا دی دید لمهات حیل که سفینه چه کرد چون که آلب جارا سفینه جارا چه چون ها هوای منیا یعنی پاروکا که موازنه پیوه نیا یعنی واسطه هوای چه پید کن تحکمه پید کن نیا یعنی دی بری سفینه هودن و هودن و سفینه کده پیچید دی بجم الله جاره هوا که گله که خوش هاد و دی چه هات دی وی جه هاد اوی همچین این سفی هوای امبرین اوی چه ایه راحتیش بود والملاح حاذقا و اوی ملاح اوی سویق سفینه سرق سفینه بجن ملاح بود بجن ملاح ملاح یا چی آتی؟ آه خویه چون که همو گفت سفینه به ناف بحر دا آوایا چیه؟ سیره. سیره هنده بجن ملاح یعنی او سایق سفینهش حاضقا یعنی گلک زیرک بود اما کی بیه کرد؟ رب العالمین بید یعنی نگوتی خودی هم سلامتی خلاص کرین شکرین رب العالمین کرد بس والله هوا گلک خوش دار. نیا او سایقش دلک شر از ابو خدا او سایق نبود خدا زنده چن میت او رب العالمینش که خدا نیا او او خلاص کنیم یه حقیقی رب العالمین هرچو اعتبار حاشب رب العالمین نهاتتن و هنافویش نهاتگوتن في مسئله ده فهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بحسبها ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير أفا قلق سرزمان قلق كسا قلق مروفة تيتا قلتن مروفة بسرمان تبيه هنا بيت مروفة همو قابه كريا شكريني رب العالمين وبيروي بيت لك رب العالمين خدا همو نعمتك يا وعر مصيبتك که في راب بيتش هر رب العالمين سرمرو و راكري وبشتينجي سفاس يوي كسيش بيت أبا خدا كريا چه رب العالمين كريا سبب اما ما قوتي هكا سببك شرعي بي ويك في بيجيت ناشتد في مسألة دا كبيتا گناح و کیماتی بس هر جوا جوان چونكي چون که گره جرا هم بین ناف مده هی فلان کس نبوده هل منیده هک فلان کس نبود که از فقیر بود. هک فلان کس نبود از سود من نبود. آن فلان کسی اف باشیاد لهم میکردی و شکری نیا رب العالمین ناکد و هک تو بیجش بیش نه برا او هیچ یا رب العالمین امزانی خر خدا نوی حقیقی او و ویاد گرمه کری دل دار من باری که خدا و بس وی اف نعمت آد گرمه کردی. اما اول سببه دی بیشتر در ولام هویت فیر بین اول هنگی ناشت بن و و هو هو یا مازنده. اما هر یا جوانیه مروف سپاسی همون کسی کرد بس یا که نکرد لخدا نوی حقیقی نکرد و کی و مثالی او مگوتی تو ونیا سپاسی فراشی بکوی و خو خلام که خلام فراشی ونیا او مدیر شوی اقواشا گتری چه بکی هر بحث نکی و هر چیز سپاسی نکی من همون مرو بجه هر کسی کی گوشت الله و مرو که خرابه باش نیه فالله المثل الاعلى مرو بسرمایش بر هندی همو گوه اولی سپاسی خودت که تو شکرینیا رب العالمین کرد و بيرنا بیرناک سپاسیا و کساشت كت و سببات رب العالمين و مکین سبب و سبب رب العالمين مالوا كسب كت أبي أم تجارة رب العالمين بيرنا كن مالوا كسب كت كهم قبل أم شكرنا رب العالمين كن بدل يخو أم زمان يخو عمل يخو وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين